darasi na goma sha takwas a hisnul muslim insha Allah ta'ala babi na za mu tashi yau muna sha hudu ne ko ga watan rabi'u sani hijira shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar insha Allah za mu tashi akan babi na ustazu ka ɗaukaka sauti bana ajika babi na nan babi na talatin da yau wa? <coughs> babi na talatin da in insha Allah du'aul hammi wal hazan addu'a da ake yi lokacin damuwa da kuma shiga cikin kunci Allah ta'ala ya kare mu daga damuwa da kunci bismillah sai a karanta اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض يا حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك قولي أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجعل wannan addu'a riwaya ne na abdullahi bin mas'udin radiyallahu an kuma yana cikin sahihu kalimit tsayib shafi na 124 ta hakiki na sheik muhammad nasir rahmatullahi alai addu'a ce mai matukar muhimmanci wacce hadithi na anas bin malik radiyallahu an da sauran sahabbai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a kodiyo shego na abu na damuwa yakan faɗi wannan addu'a kuma ya ce duk wanda ya faɗe ta illa azhaban lahu hammahu wa kuzunahu, wa abdala lahu lahu bihi wa khairan min lahu bihima farjan minhuma kuma. duk wanda ya shiga cikin kunci ko damuwa ya karanta wannan addu'a Allah ta'ala zai tafiyar masa da damuwarsa da kuma kuncinsa a gurbinsu kuma sai Allah ya sanya masa yayewa daga damuwar shine Allahumma ya Allah inni ni bawanka ne gabanin nan mu fara magana akan alhammu wal menene alhammu ko me alhuzun na sha gaya mana cewa yana daga cikin abu mai wuya ka ɗauki wani yare ka fassara shi ga wani yare kuma ka samu kalma da za ta fassara saƙon daidai wa daida mafiya yawa sai dai a yi kwatance musamman a dukkan yarurruka da ake da su manya a duniya babu kokwanto babu yare, da ke da ƙusassun kalmomi yake da wadatar kalma kuma yake da bijinta wajen magana irin harshen larabci dukkan wani yaren da ka gwama da larabci har ga Allah sai ka ga ajizancin yaren ya bayyana sai ka ga gajiyawar yaren alhamdulillah a hausa hausa yare ne da yake standard a bangare da yawa amma duk da haka in kana fassara ayoyi da hadisai za ka fahimci akwai kasawa na hausan an kwatanta shi da larabci me dalili ka samu kalma daga yadda take a larabci haka za a fassara ta a hausa iya da matukar wahala sai dai wani lokaci a kwatanta ko kuma a yi bayani sai ka fahimci bayanin a mafiya yawa in ka ce alhammu wal uzun ko kuma alhamu wal hazan a mafiya yawa ana fassara su ne da damuwa ko bakin ciki ko kunci amma in ka dauke su a larabci za ka ga akwai ƙarin bayani fiye da haka haka ma alkarbu mu kiyaye alkarbu shine babi na 35 wanda daga wannan sai shi shine du'aul karb kenan a ka'ida in bature ne sai ya ce maka alhammu shine anxiety alhazan kuma mai zai fada ko alhuzun eh eh sai a ce sadness ko soro, alkarbu kuma sai a ce distress so ko a turancin ka dauka za ka ga fassarar da ake musu a turancin bai bai dacewa ɗari bisa ɗari da ma'anarsu a larabci sai dai kawai ana duba kalmar da ke da kusanci da abin da ake nufi sai a fassara don haka in ka ɗauki alhammu ko mu fara na'am alhammu abin da yake nufi shine kaman damuwa ko kunci na tunanin abin da zai faru nan gaba amma bai faru ba kana tsammanin akwai wata jarrabawa da za ta faru marar daɗi ba ta faru ba ko in an jima ko gobe ko jibi sai ka ɗimauce amma ba ta faru ba to sunansa alhammu shi ne shiga kunci da damuwa da abin da zai iya faruwa mutawakke fil mustaqbal abin da ake tsammanin nan gaba zai faru ko misali kana da ɗan uwa sai aka duba aka ce bisa ga binciken likitanci ana tsammanin ciwon da yake da shi ba zai tashi ba har ma a wasu lokaci sukan kayyade su ce saboda ciwon in dai ba wani hukuncin Allah ba zai wahala ya wuce sati ɗaya kamar yanzu akwai brain dead gaba ɗaya ce kwakwalwar mutum ta mutu misali ko da za ka ga ana ga yana numfashi a mafiya yawa sai a ce lokaci ake jira to abun da bai faru ba sai ka shiga damuwa dalilinsa sunansa alhammu abun da kuma alhazan ko alhuzun wasu sukan bambanta amma magana mafi inganci kusan yakan dauki ma'ana ɗaya ne shi kuma yakan yi ishara ne zuwa ga shiga damuwan da kai na abun da ya riga ya auku abun ya faru gare ka sai ka shiga damuwa dalilin aukuwansa to ya zama alhazan ko alhuzun sannan alkarbu babi na 35 da zai zo nan gaba shi kuma shine alhuzun amma ma'a shiddatihi wato tsoron abin da zai faru gaba amma ya yi tsanani tsoron naka bakin ciki da damuwa ta yi tsanani gare ka na abin da zai faru nan gaba to idan ya tsananta har ya fitar da kai a cikin hayyacinka babu ci babu sha babu wanka babu iya yin bacci sai a ce alkarb amma in kuma kana iya yin harkoki kawai ya hana ka laka ne sai a kira shi da alhuzun ko kuma alhazan mafhum tayyib akwai wanda zai bani kalmar hammu ta zo a qur'ani hmm yace walaqad hammad bihi gaji walaqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasina wannan ya zama suratu yusuf ko aya ta 24 zai zama wannan kalmar hammana nan wurin shine kaman manufa kasada ya nufa ba ta ƙuncin ake magana ba duka ga iya nuna maka <coughs> yalwan harshen larabci in ka dauki spelling din su duka da ne ha'un ha babba ne da kuma mimun mushaddada babu damuwa ba shi ba komai ba da mu alhazan kuma au alhuzur fa ya zo a ƙur'ani mafiya yawa ya fi aiki da kalmar alhuzun au hazan ita kuma hammu ta bu a cikin sunna ne a mafiya yawan lokaci da alhammu sun fi zuwa a sunna alhuzun ya fi zuwa a ƙur'ani sai malam ya buɗe babi da kalmar da take mashuriya a sunna da kuma da take mashuriya a ƙur'ani ma yusibul muslimu min hammin wala ghammin wala wala adha to kaga yawanci a sunna wannan takan zo hammun amma alhuzn aw al-hazan a qur'ani naga aran ma yana so ya kawo kalmar huzun alhuzun kalmar huzun nake nema innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna wannan yayi suratul yusuf aya ta nawa zai zama aya ta 86 inna makaga addu'a ce tawa ta annabi yaqub akan halin da dan sayi su ya shiga sai ya ce innama ashku basi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna kage ce ina kai bakin ciki na da damuwa ta zuwa ga Allah akwai kari sai kuma wabu yabbat aynahu min al-huzni wa huwa kadhim ita ma cikin suratu Yusuf zai zama kenan ko ta nawa ai aya ɗaya ne tsakaninta da aya ta 85 ne tsakanin ya zama ta 84 kenan ko wabu yabbat aynahu min al-huzni wa huwa kadhim idansa ya zama har ya yi rauni daga gani yayi fari kenan na annabi yaqub saboda me saboda bakin cikin halin da ɗansa ya shiga ga wala ilal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw aynuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu kaga sai yace hazanan wannan zai zama cikin suratul tauba aya ta 92 kaga hazanan shine bakin cikin da suke me da suke ciki ko kuma wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana la raufun shakur kaman suratul fatir aya ta 34 kaga shi ƙur'ani ya kira hazanan ya kira huzunan kusan duka abu ɗaya ne kawai tafsirin zai iya sabawa saboda mizani na saraf amma asalin ma'anan kalbar an yi ishtikaki daga tushe ɗaya ne so wannan babi iya da muhimmanci duk wanda ke cikin bakin ciki ko kunci ko damuwa ko abin da ya kama da haka sai karanta wannan addu'a riwaya na abdullahi bin mas'udin radiyallahu an da ke cikin sahihu kalimai tsayib na sheik muhammad nasiru dini albani rahmatullahi alai a shafi na 124 shi ne allahumma ya allah inni lalle ni abuduka bawanka ne wabunu abudika kuma ni dan bawanka ne wa bunu amatika kuma ni dan baiwarka ne wato ma'anan shine ya Allah ni bawanka ne babana bawanka ne mamata ma baiwarka ne ma'anan sai ka ce Allahumma inni abuduka wa abi abuduka wa ummi amatuka ya Allah ni bawanka ne abba na bawanka ne kuma inna na ma baiwarka ce amma sai aka yi kalma da ibnu da amati ba a kira abi wa ummi ba don a tabbatar da ubudiyya na Allah cewa su din ma ai bayi ne na hakika mafhum tayyib nasiyati biyadik nasiyati shine kaman gaban goshi haka ya Allah in an ce kaman gaban goshi ko gashin da ke gaban goshi iya nufin kaman tiyari na ya Allah a hannunka yake kai kake juya ne yadda kake so kamar yadda ake rike stiyarin mota a juya to ya Allah stiyari na jujjuya ne a hannunka yake sai yadda ka juya ne ni ba ne gare ka bana musu ma bin fi ya hukumuk ma bin fi ya hukum hukuncinka ciki na tare da ni hukuncin ka wani abu ne da yake ya riga ya auku ko da abu za ka yi hukunci a kai na nan gaba ni a wuri na Allah aukakken abu ne shine kiran fi'ili mu mudari'i mustaqbali a matsayin mabi wato idan abu zai faru nan gaba sai kace kawai ya ma auku ne wato kana tabbatar da babu kokonto zai faru so da haka ya Allah kana da hukunci a ciki na to hukuncin da za ka yi nan gaba cikin al'amari na na yi imani da kai cewa wannan hukuncin kamar ya auku ne fiye ka qaba'uk sannan kuma adalci ne a ciki na dukkan hukuncinka tare da ni dukkan abin da Allah ya hukunta to adalci ne as'aluka bi kullis min huwa lak ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka rada wa kanka shi Allah ta'ala ba a sanya mar suna sai sunan da ya sa wa kansa ko kuma sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi da shi amma ni da kai ba mu isa mu zauna mu sawa Allah suna ba sunayen Allah tauƙifiya ne a magana mafi inganci shine ba za mu ƙirƙiri wani abu mu jingina wa Allah ba sai sunan da ya kira kansa ko annabin sa ya kira shi da wannan suna din shine sammaita bihi nafsak wanda ka rada wa kanka aw anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka ilmantar da wani daga cikin bayinka wannan sunan shine kaman annabawa da manzanni saboda su ma bayin Allah ne ko ya saukar a littafin sakamon da ya saukar a Ƙur'ani. a wista asarta bihi fi ilmil ghaibi indaka ko kuma ka fifita sunan sai ka ajiye shi a wurin a ilimin gaibi tare da kai ashe Allah yana da sunayen ma da ya koyi a wurinsa hatta annabawan bai gaya musu ba to ya za mu yi kenan da hadisin da ya ce sunayen Allah 99 ne ai mun san hadisin ko hadisi yana bukhari da muslim gashi a bukhari ke cewa, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da lalle sunaye 99 wato ɗari mi'a illa wahida ɗari babu ɗaya kenan wanda ya kiyaye su ya san ya haddace ya san ma'anarsu ya aiki da su zai shiga aljanna a magana mafi inganci shine waɗannan sunayen <coughs> hadisin da ya kira 99 names of Allah ba iya nufin su kadai ne sunayen Allah ba abin da yake nufi shine a cikin duk sunayen Allah in ka san guda 99 ka haddace ka san ma'anarsu kuma ka bautawa Allah bisa ga wannan to za ka shiga aljanna amma sunayen sun wuce 99 ka duba littafin alkawa'idul Musla, fi sifatin wasu fi asma'in husna na shek muhammad sali al-usaimin al-wahaibi al-tamimi rahmatullahi alai littafi ne mai matukar muhimmanci a littafin kusan sunayen allah 99 ne da suka tabbata a ƙur'ani da sunna ya tattara su akwai sunayen da yawanci akan yi aiki da su amma ba su tabbata ba akan sunayen Allah ne subhanahu wata'ala kuma ba a cewa abdu wana sai dai in wannan wanin sunan Allah ne to muna da su kowa sai je neme su ba akan wannan nake magana yanzu ba ko na'am wannan hadisi da naja na bukhari yana hadisi na 2836 ko an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi ya Allah ka sanya qur'ani ya zama kaman hasken zuciyata ya zama wani abu ne da yake faranta mun rai in an ce rabi'u qalbi shine kaman wani abun da yake me yake faranta mun rai ya zama qur'ani ina da shauki gare shi ina da doki gare shi shine an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri kuma ya zama hasken zuciyata wa a huzni kuma ya zama dalilin yayi mun bakin ciki da zai da ya auku a baya wa zahaba hammi kuma ya zama dalili shi qur'ani din tafiyar mun da bakin ciki da damuwa na abun da nake tsoron zai faru a nan gaba wannan addu'a mu kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi riwaya na Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu da ke cikin littafin sahihu kalimin tayyib hadithi na 124 ya ce dukkan wani mutumin da ya shiga damuwa ko kunci ko bakin ciki da ta kai matuƙa tare da shi sai ya karanta wannan addu'a da ikon Allah annabi ya ce Allah zai yaye masa bakin ciki da damuwar da yake ciki Allahumma inni abuduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik mabin fiye, hukumuk adulun fiye ka a tsaluka bi kullis min huwa laka sammaita bihi nafsak, au an zalta fi kitabi, au an lamta hu ahadan min halki, a wusta a bihi fi ilmin gaibi inda, an ta alal ƙur'ana rabi a kalbi, wa nura sadiri, wa jala a huzini, wa zaha ba hammi. Ya ce, in kafa wannan, insha Allah, ta'ala duk abin da ya dame ka Allah zai yaye maka shi. Allah ta'ala ya yaye mana damuwar duniya da lahira na'am hadisi na ko addu'a ta 122 faqra Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa ghalabi al-dayni wa ghalabi al-rijal اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وطلع الدين وغلبت الرجال وطلع الدين وغلبت الرجال أنس بن مالك رضي الله عنه أتشن حديثي رواية إمام البخاري رحمة الله عليه حديثي ندبو شدا دلي أكو دا ستن دا أكو ya ce ina jin manzon Allah sallam a koda yaushe ya shiga wani wuri ko ya sauka masauki in wani abu ya dame shi yana yawaita maimaita Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajiz wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'i ad wa ghalabati rijal yace yana yawan maimaitawa maimaita wannan addu'a lokacin kunci da damuwa yana sa Allah subhanahu ya yaye maka kunci da damuwa da bakin ciki da kake ciki ma'anan addu'a din shine Allahumma ya Allah inni lalle ne a'udhu bika ina neman tsarinka min alhammi daga damuwa da bakin ciki na abin da zai iya faruwa nan gaba da gare ni wal hazan da kuma bakin ciki ko damuwa na me na abin da ya riga ya faru sannan wal ajazi ina neman tsarinka daga kasawa bi ma'ana duk abin da ya dace in yi wanda zan iya yi Allah ka kare ni daga kasawa wal kasali kuma ina neman tsarinka daga kasala saboda kasala in ta yawa har hakkin Allah tana shiga ka gagara yin sallah ko ka gagara yin sallan jami'i ko ka gagara yin sallah akan lokaci ko abin da ya kama da haka wal bukhli kuma ina neman tsarinka ya Allah daga ruwa. kar zama marowaci rowa fitina ce waljubun kuma ina neman tsarinka daga tsoro musamman tsoron abin da bai dace a ji tsoronsa ba akwai tsoron haramun akwai tsoron halal akwai tsoron wajibi tsoron wajibi shine alkhawf tsoron Allah tsoron haramun kuma shine tsoron shaidan da kuma duk abin da shaidan ke kawo wa mutum tsoro na halal shine kamar tsoron zaki ko giwa ko maciji yanzu idan Allah ya kiyaye sai aka ce ga maciji ana ustaz sai ga zai iya tsayawa ya kama shi ko ya halaka shi ni kuma sai na ga in fita a masallacin shi ya fi sauki mu jira mu ji mai ya za ta kaya to wannan halal ne shi tsoron halal ne mafhum tayyib wa bala iddayn sannan kuma ina neman tsarinka ya Allah daga bala'iddain bala'iddain shine kamar a ce karyawan bashi wato bashi yayi wa mutum nauyi ya danne shi har ya kai matakin da bai barinsa ya samu sakata rayuwarsa shi fa bashi bala'i ne bashi bala'i ne shi yasa yana daga cikin bushewar zuciya wanda bai da bukatan cin bashi ya ci bashi musamman a yanzu 'yan duniya sun iya wannan mutum ne sai ka gani in ya zo wajenka zai iya roƙonka ko kyauta ko bashi yana zuwa sai ka tambaye shi gajiya ka ce da Allah ranka ne zan samu bashin naira dubu ɗari a hannunka kuwa wai ya tambaya ba don iya bukata ba ne ya tambaya ne don kada a tambaye shi kuma aka bashi sai ya ka roƙi Allah ya kare ka daga bashi duk wata bukata taka rashin lafiya ko abinci ko wajen zama Allah ya sauwake maka yadda za ka yi ka roƙi Allah yana da muhimmanci akwai maganar magabatan musalafu salih radiyallahu anhum suna cewa wai ma galaba hammudaini kalban illa azhaba min al-aqli ma la yaudu ilayhi ma'anar shine bashi damuwar bashi ba ta danna mutum da hana shi sakat face dalilin wannan damuwar ta tafi da wani hankalinsa wanda wannan hankalin ba zai dawo ba ko da ya biya bashi. bashi takan sa mutum wani psychological trauma da ya kan kai matakin da ko da mutum ya biya in ba ya sa ba wannan hankalinsa da ya tabo hankalinsa da ya tafi ko dan wani certain percentage zai wahala ya dawo masa mu roƙi Allah ya kare mu daga bashi dukkan abin da ba necessity ba ne je bai zama dole darura ba karka ci bashi a kansa babu dalilin cin bashi ka sayi mota babu dalilin cin bashi ka tafi aikin hajji sai dai in daman kana tsammanin wani kudinka da kake da tabbacin za a biya ka biya ko kuma abin da ka fi karfinsa ne kawai kudi ne babu a hannunka akwai al'amura da mu kauce wa cin bashi don su babu dalilin cin bashi a tafi na a tafi holiday babu dalili idan ya zama dole a ci bashi shine kamar a cin abinci a halin jinya kana da mara lafiya iyali ko da a biyan makarantar yara irin waɗannan abubuwa ne na larura in ya zama dole sai a ci kuma za a ci bashin a ci ɗan kaɗa kudin makarantarsu naira misali dubu ɗari ɗari ne sai aka ce tam ɗin ke naira dubu ɗari misali na bayar sai aka ce to in ba za ka iya biya duka ba ka ba da ko rabi zuwa ƙarshen tam ka biya yaran ka biyu ne to ba sai ka ci bashin dubu ɗari biyu ba in ya zama dole karbi dubu ɗari sai ka biya hamsin hamsin sai ka ci gaba da addu'a Allah ya baka ikon ka biya gabanin tam ɗin ya kare sai ka cika da sauran mafhum wato ko za a ci bashi a babin larura to a ci bashi iya ɗan abin da ya zama da dole amma duk abin da ke luxury ne kawai jin daɗin duniya ne da sharholiya to mu kauce wa bashi tun da bashi ya kai matakin da fiyayyen halarsa salam yakan yin sallah a kan gawa dalilin ana binta bashi kusan hadisai goma sha ɗaya ke ishara ga wannan gawa za a kawo ana bin bashi sai ce na sai ce to kumar sallah na hankula ne ba zan yi ba ai ka san maganar babba ce wanzan Allah da ke jin tausayinmu fiye da muke tausayin kanmu yake jin tausayin mu fiye da yadda iyaye yake jin tausayin mu amma duk da haka kasan ai maganar babba ce a kowanne suna cin bashi ba su da bukata za su ci bashi zai ci bashi ne don a kodo shi aka tambaye shi ba sai ce wallahi ni ma fa ana bi na bashi ban fa biya ba gonna shi ya ci bashi ne dan ya zama me wani burki ne daga kazo sai taka burki da shi ni ma ana bi na bashi Allah ya kare mu daga wannan wa ghalabatir rijal kuma Allah ka kare mu daga rin jayar maza torin jayar abokanan gaba a duk inda abokin gaba yake wanda ya sa uniform ko mai farin kaya to ka roki Allah ta'ala ya dora ka a kansa in an ce abokanan gaba su ne mahassada duk mutumin da ke ci gaba a rayuwar duniya baya taba rabuwa da mahassada shi yasa kar ka taba roƙon Allah ka ce Allah ka raba ni da mahassada in kai wannan to kana so Allah ya mai da kai babu ne kenan ka zama so so so ko ka zama sha sha sha amma matukar ba ka zama sha shashasha ba abu mahassada ba makawa sai ka yi su ka roƙi Allah in ya kawo su to ya turmutsa su in ya turmutse maka su shi kenan, to wannan shi ne aka yi Allah idan ka kawo Allah ka mana maganinsu. to sai ka ga suna cikin bakin ciki amma kai kana ta ci gaba a rayuwa to kullum addu'arka kada Allah ya raba ka da masada in ma ya kawo ya maka maganinsu. kuma ka kwantar da hankalinka shi mai hasada a duniya ba wani mutumin da aka masa hasada dalilin hasada wata ni'imar da yake nema Allah ya hana shi ko kuma ni'imar da yake ciki Allah ya cire shi a cikin ta sannan na biyu babu wani wanda ya taba yin hasada dalilin hasada ta sai samu abin da Allah bai rubuta bai samu ba to na sai na maka cewa kar ka yi wani hasada a rayuwa dukkan wata ni'imar da Allah ya wa wani mutum to taskar Allah ba ta karewa in ka roƙa Allah zai iya baka ba tare da sai ya kwace wacce ba wa da ba in ka samu wannan a zuciyarka hankalinka sai ya kwanta ba abin da ya dame ka shi yasa daga cikin magabata sukan ce asalin ita hasada ma khala jasadun min hasadin asali babu zuciyar da ba hasada sai dai mumini yana wanke sa ne wanda ba mumini ba kuma sai cika zuciyar da hasada rumbu-rumbu duk inda yake ta take jinsa bai taba tunanin alheri akan kowa sai kansa Allah ta'ala ya kare mu daga cutar hasada na'am babi na talatin da biyar du'aul karb addu'a da ke magana akan distress me dace mu alkarbu da Hausa hmm na hmm matsala da damuwa da bakin ciki duka suna iya shiga cikin alkarbu wato larabci yana da wadatan kalmomi ne kawai in aka zo tafsiri fa kwatanta ba ake amma madarar sako in ka santa a larabci ka huta akwai ayoyi a qur'ani da duk time da na yi yunkurin fassara su da wani yare da ba larabcin ba wallahi sai na rika jin kamar sabon Allah nake yi in wani zai yi sai in ji kamar sabon Allah ne ba wai dan kuskure akai a fasaran ba a'a babu wani yaren da zai iya abbara da zai iya isar da saƙon da ake isarwa kamar harshen larabcin da aka fada ke sa duk fassarar da aka yi ƙur'ani ba a kiran fassarar ƙur'ani sai dai a ce fassarar ƙur'ani inda turanci ne a ce translation idan da hausa ne a ce tarjamarsa amma bai zama ƙur'anin ba saboda ne saboda yadda ƙur'ani yake da zaƙi da ɗanɗano a harshen laraci bisa ga kalmomin da Allah da kansa ya faɗe su babu yadda wani yare na dan adam a duniya yi wannan babu yadda za a yi to yasa kawai in kun ga muna fassara hadisi ko qur'ani kuma duk wani mai yi a duniya da kowane yare kokari yake dan a fahimta amma ba zai iya isar da saƙon wai 100 bisa 100 ba duk kokarin sai an samu gajiyawa saboda bambancin yare wannan yaren kosasshe ne 100 bisa 100 yarenka kuma iya da nakasu mafhum tayyib na'am don haka du'aul karb addu'a take ta me addu'a ta damuwa da bakin ciki da kunci la ilaha illallah la ilaha illallah du'a'ul karb addu'a na damuwa da kunci mai tsanani a bayan mun ce alkarbu shine alhuzun ashadid bakin ciki ko damuwa da ya kai makura sai a ce masa alkarb wannan hadisi ne riwaya na an abdullahi bin abbasin radiyallahu an a wurin imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6436 6,346 manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance idza asabahu amrun muhimmun aw ghammun idan wani al'amari na damuwa ya same shi ko ya shiga wani kunci yana yawaita cewa la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim yana faɗan wannan addu'a kuma ya tabbata a suna duk wanda ya faɗe ta da ikon Allah Allah zai yaye masa wannan kunci mai tsanani ko damuwar da yake ciki na'am lailaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah al'azim wanda yake mai girma ne Allah da kalmar al'azim a matsayin suna na Allah sau nawa ya zuwa ƙur'ani ya zo sau shida nan kusa-kusa ga shi da ya cikin ayatul kursi ko? in ka duba ƙarshen ayatul kursi mai aka ce wala ya odu hirdu kuma wa huwal aliyul azim bakara aya 255 so kaga azim guda shida ne suka zo a matsayin sunan Allah akwai guda uku in ka kara ya zama tara su kuma suna bayyana kamar al'arshi ne ko wani halitta da Allah amma wanda suka zo a matsayin suna na Allah guda shida ne alhalim ma'anan alhalim shi kuma ya zo a ƙur'ani sau nawa alhalim ya zo a ƙur'ani sau goma sha ɗaya wanda yake ishara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma suna ne na Allah in an ce alhalim iya da ma'ana reshe guda biyu na farko reshen shi ne babu wani laifin bayi da ke ɓuya ga Allah sannan na biyu duk laifin da bayi suka yi wa Allah Allah ta'ala bai gagara yin haƙurin yi musu azaba bi ma'ana Allah yana da haƙuri a kan laifin bayi har sai lokacin azabar da ya musu ya yi ya yi tukunne musu shi ne alhalim wato duk abin da muke ba zai ɓuya ba kuma yin akwai lokacin da Allah ya yi wa'adi ya ce shi ne na azaba haƙurinsa bai gajiyawa ta inda zai azaba gabanin lokacin har sai lokacin azabar yayi yake yi kai yanzu shedancin da ake a duniya in ba dan Allah alhalim bane ai har ga Allah har ga Allah in ba dan alhalim bane da tuntunin ma an tada duniyar ga baki ɗayanta. yanzu abin da ke faruwa a gazza kaɗai na kunci da yake saka bayan Allah wallahi wani da shi aka ba hura kafin da tuntunin ya hura saboda me saboda wani lokaci sai ga haƙurinka sai ya gajiya akan abin da ya toshe, Allah ta'ala alhalim ne haƙurinsa bai taɓa gajiyawa zai iya bari a yi komai ba kuma abin da zai har sai lokacin yin yayi tukunna yayi mafhum tayyib na ga wani video clip na wani bawan Allah an taba tura mun da nadewa wai na zuciya an yi kaza an yi kaza a Najeriya ya Allah Allah ka sa gaban wannan juma'a ya tashin kiyama bi kun taba ji <laughs> akwai wanda ya ji ko akwai wannan na bada misalin ba dan wani abu bane sai dan me dan ina mana gajiyawa dan adam da karancin hakuri jarrabawa ɗaya ya shiga sai ce ya Allah ka sa juma'an nan kar ta wuce a yi kiyama tun kaga shi ya gagara gajiya roƙo yake to inda makulin inda ki ɗin ƙiyama a hannunsa ke yana tuntunan an tashi ada ba sai ya addu'a ba matsala wani fa iyalinsa kaɗai za ta bata masa rai inda ɗan adam aka bata da ƙiyama ko hurar kafin ta da kiyama ƙiyama wallahi daga takula da shi sai kura kowa ya tashi so ta Allah ta'ala alhalim ne alhalim iya bayyana duk laifin da aka yi baya buya tare da wannan kuma haƙurinsa baya gajiyawa har sai lokacin da ya niyayin uquba ko azaba yayi yayi ba fusatar da shi da muke iya da zai sa ayi azaba lokacin azabar bai yi ba la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil azim shine mahaliccin al'arshi wanda yake mai girma kaga al'azim al'azimul halim sunan Allah ne nan da aka ce la ilaha illallah rabbul arshil azim al'azim din wanda yake nufi shi ma sunan Allah ne ba al'arshi ne al'azim din ba rabbun shi ne al'azim din la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati mahaliccin sammai bakwai wa rabbul ardi ko mahaliccin ƙasa wato ƙasai bakwai wa rabbul arshil karim kuma mahallicin al'arshi wanda yake mai karamci ya tabbata uh, rabbul arshil karim Allah shine karimin a magana mafi inganci rabbul arshil karim al-karim din ya'udu ila Allah so al-karim ismun min asma'illah al-karim kuma iya nuna kyauta irin ta Allah ne cewa Allah ta'ala mai kyauta ne shi yasa ba shi ke cewa wani karimi ne in an ce karimi ne shine mai kyauta ne mai halin karamci mai halin dattaku mafhum tayyib na'am addu'a ta 123 addu'aul karb faqra Allahumma rahmataka amru

وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت wannan رواية لنا أبو بكر رضي الله عنه iya cikin sunan na imamu abu dawo da rahmatullahi alai hadisi na da 5,090 kuma sheik muhammad nasir dinil albani rahmatullahi alai ya ce hadisi ne mai kyawu iya daga cikin addu'a da yin halitta ya karantar da mu lokacin kunci ko damuwa mai tsanani mu maimaita allahumma rahmataka arju allahumma ya allah rahmataka rahamarka arju muke roƙo muke bege muke fata a nan wurin an yi takadimil maf'ul ne alal a alal fi'il afwan ay arju rahmataka ne arju ana rahmatak rahmataka shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun kuma kaɗin mudafun ilai, bi ma'ana arju rahmatallahi amma sai aka ce rahmataka arju rahamarka nake bege sai aka kira maf'ulun bihi kaman a turanci ne sai a ce an kira object Bifo a kira verb da kuma me da me da subject nasa sai aka kira object sai kuma aka kira verb din tukunna sai ka kuma kaddara menene subject nasa amma maganar in zaka dauke da sai ka ce arju rahmatak ai bi ma'ana arju ana rahmatak amma sai aka taqdimul maf'ul ala al-ism على الفعل مفهوم طيب نعم فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين kada ka يا ya Allah da dabara ta ko da الله kyaftawar ido ne ya Allah kada ka banni da dabara ta kwatankwacin kyaftawar ido ne wannan addu'a tana da muhimmanci a irin wannan zamani shine mu rika roƙon Allah kada Allah ya bar mu da dabararmu. mu wallahi alazim duk mutumin da Allah ya bashi da dabararsa sai ya ga kasawarsa mu rika roƙon Allah kare bar mu da dabarar mu in dai dabara ta dan adam ne sai ka ga matsara duk dabarar ka sai Allah ya watsar da shirin sai yana maka kai din nan gajiyayye ne shi yasa kar ka taba zato wai wayanka ne yake baka abu a'a Allah ne yake bayarwa me iya yiwa direban ka yafi ka dabara me iya yiwa mai gadin ka yafi ka amma yana ka me dalili saboda hukuncin Allah ne mu rika roƙon Allah kada ya bar mu da dabarar mu musulmai da dama tawakkali ga Allah ya karanci da da dama sun kai matakin da suna ga dabara su ke ba su abu ba hukuncin Allah ba mutum yana ga wayansa ne yake ba shi shi master strategist ne ba Allah yake tare ba kawai ya iya tsara strategy ne to don da Allah ya masa rukunta talala ya shiga uku la ilaha illa ant wa aslih li sha'ani kulla ya Allah ka gyara mun dukkan sha'anina dukkan wani abu na rayuwa ta Allah ka gyara mun shi la ilaha illa ant babu abun bota da gaskiya sai kai ya Allah sai kuma addu'a ta 124 ikra ya ustaz la ilaha ant babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanak Sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni lalle ni kuntuna kasance minar zalimin daga cikin mutane azzalumai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minar zalimin wannan addu'a na da falala matukar falala tana da falala matukar falala mu saurara mu ji a cikin hadisi riwaya na sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an a cikin aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi na 3505 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace da'awatu zinnun ma da'a biha rajulun muslimun fi shay'in illa stujiba lahu manzo Allah ya ce addu'a ce ta annabi Yunus babu wani musulmi bawa musulmi da zai roƙi Allah ne ta face Allah ya amsa masa ita babu wani bawa musulmi da zai roƙi Allah da wannan addu'a face Allah ta'ala ya amsa masa in jiwa in ji annabi Muhammad sallallahu sallam addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma addu'ar wanda ya shine zannun zannun kuma suna ne na annabi yunus sunansa ne lokacin ba a ba shi izinin hijira ba ba a ba shi umarnin hijira ba sai hijira ya shiga cikin kwale-kwale ya fada a ruwa kuma kifi ya haɗiye shi kifin ya haɗiye shi a cikin cikin kifin sai tuna ba ba shi izinin ya yi hijira ba sai ya yi take sai ya ce la ilaha illa anta in inni kuntu minaz zalimin sai Allah ta'ala ya kubutar da shi yana karanta ta wa zannuni haɓa mu mughadidan fa dhanna an lan naqdir alai fanada fi dhulumati an allah ilaha illa anta in inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu ko wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta nawa 87 da 88 Allah ya ce wa zannun shi zannun zaɗin ba ma'ana sahib annun kuma ma'ana al'ut sunan kifi ne wa sahibul hut ke ake nufi lokacin da ya juya yana fushi ya yi zakan ba mu da iko a kansa sai ya kira a cikin duhu ga duhun cikin kifi ga duhun ruwan kogi duhu a cikin duhu sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya sai muka kubutar da shi muka tseratar da shi daga wannan kunci din Allah yace haka muke tseratar da mu'mini daga kunci duk mu'mini haka muke tseratar da shi kai jama'a akwai kubuta da ta kai ka fada a ruwa kaman a ce Atlantic Ocean ko Indian Ocean kuma kifi ya hadiye ka kuma Allah ya dada kai duniya kai ka ga wani rabo kai ka taɓa jin tsira irin wannan a ruwan nan ma an ka fada ya kawai sai a ce Allah ya ji kanka amma shi ya fada ruwan bayan ya fada ruwan kuma kifi ya haɗiye shi amma duk da haka kuma Allah ya fito da shi a cikin kifin ya fito da shi a ruwan kuma ya dawo duniya dalilin mai albarkan addu'a shi ne mamin shi akramu alallah min addu'a babu wani abin da ke da daraja a wurin Allah fa kaman addu'a shi sa nake cewa mafi kankantan abin da za mu taimaki yan umma daga cikin rauni shine me A mafi kankantan gudumawa amma kuma in shine kadai abin da za mu yi a wurin Allah ko ba abin da ya kai shi girma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mu rike wannan addu'a tana da matukar muhimmanci mafhum tayyib sai addu'a ta 125 faqra Allahu Akbar لا أشرك به شيئا الله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا wannan hadisi ne riwaya na asma bintu umais radiyallahu anha iya cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na dubu ɗaya da hamsin manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya karantar da mu Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah mahalicci na bana maka tarayya da komai in kana kunci ka yawaita maimaita wannan Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا إن شاء الله تعالى الله ذي تلك أقنشن الله الله أصلا شيني يا الله يا الله ربي أي يا رب يا الله يا الله يا رب لا أشرك به شيئا akwai ya harafin nida guda uku duka an goge su maimakon a ce ya Allah ya Allah ya rabbi ya rabbi la ushriku bihi shay'a sai aka ce Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a in ka ce ya Allah shine ya Allah ya Allah ya mahalicci na bana maka tarayya da komai menene muhallu shahid na farko kaga uluhiyya ta Allah ka tabbatar da ita rububiyya ta Allah ka tabbatar sai kuma la ushriku bihi sai ka tabbatar da tauhidi a cikin bautan Allah wannan yake bayyana cewa kadaita Allah a cikin ibada tabbatar da kadaituwar Allah yana cire mutum a cikin damuwa a duk lokacin da kaga damuwa yana iya yiwa karfin imanin ka Allah ya sa ya jarrabe ka amma kai a matsayin ka na dan adam sai ka duba worst case scenario shine mai iya yiwa kuma nayi kuskure ne to in ka gyara alakar ka tsakaninka da Allah Allah yana iya kubutar da kai cikin abin da ya dame ka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya yayin kai da lokaci minti ɗaya to ai sai mu dakata nan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu اللهم صل Ali Muhammad kama آل محمد Ibrahim wa على ala وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سيكون كرنت كفاة المجلس وكنصر subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik